Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 26-ն է, տարվա 26-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1500 թվականի այսօրը Յան Սեպիսենը դարձավ առաջին եվրոպացին, որն ուսումնասիրեց Ամազոնը։ 1788 թվականին կապիտան Արթուր Ֆիլիպը Ավստրալիայում հիմնեց առաջին բնակավայրը, որը հետագայում դարձավ Սիդնեի քաղաքը։ 1837 թվականի այսօրը Միչիգանը դարձավ Միացյալ Նահանգների 26-րդ նահանգը։ 1922 թվականին Երևանում բացվեց առաջին պետական դրամատիկ թատրոնը։ 1950 թվականի այսօրը Հնդկաստանը դարձավ անկախ պետություն։ 1965 թվականին հինդին դարձավ Հնդկաստանի պետական լեզուն։ 1980 թվականի այսօրը Իսրայելն ու Եգիպտոսը հաստատում են դիվանագիտական կապեր։ 1934 թվականի այսօր Գերմանիան եւ Լեհաստանի միջև պայմանագիր ստորագրվեց իրար վրա չհարձակվելու մասին։ 1972 թվականի այսօրը հարավսլավական Ջաթ ընկերության McDonnell Douglas DC 9 մագնիշի ինքնաթիռը վթարի ենթարկվեց, ինչի հետևանքով զոհվեց 26 մարդ։ Այսօրը ծնվել են 1880 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի ռազմական գործիչ բանակի գեներալ Դուգլաս Մաքարթուրը։ 1909 թվականին հայ նկարիչ, Խորթային Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Մանուկ Աբեղյանի որդին Մհեր Աբեղյանը։ 1911 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի ֆիզիկոս եւ ազգային ակադեմիայի անդամ Պոլիկարպ Կաշը։ 1918 թվականի այսօրն է ծնվել ռումինացի քաղաքական գործիչ Նիկոլայե Չաուշեսկուն։ 1924 թվականի այսօրն է ծնվել ռադիոֆիզիկոս, ակադեմիկոս, քաղաքական գործիչ Ռաֆայել Ղազարյանը, 1925 թվականին ամերիկացի դերասան եւ ռեժիսոր Փոլ Նյումանը, 1963 թվականի այսօրն է ծնվել պորտուգալացի ֆուտբոլային մարզիչ, նախկին ֆուտբոլիստ Ժոզե Մորինյոն։ 1987 թվականի այսօրն է ծնվել իտալացի ֆուտբոլիստ եւ կիսապաշտպան Սեբաստիան Ջովինկոն։ 1991 թվականին բրիտանացի դերասան Նիկո Միրալեգրոն։ այսօրը տոնում են։ Ավստրալիայում այսօր երկրի օրն է, Դոմինիկյան Հանրապետությունում Դուարտեի օրը, Ուգանդայում Ազատության օրը եւ Հնդկաստանում Հանրապետության օրը։ Միջազգային տոնացույցում այսօր Մաքսավորի օրն է։ Համաշխարհային մասնագիտական տոնը նվիրված է մոլորակի մաքսային ծառայությունների բոլոր աշխատողներին։ Պատահական չէ, որ այն նշվում է հենց այսօրը։ 1953 թվականի հունվարի 26-ին է Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելում իր աշխատանքը սկսել Մաքսային համագործակցության խորհրդի առաջին նստաշրջանը։ Ըստ էության այդ օրը կարելի է համարել համաշխարհային մաքսային կազմակերպության ծննդյան օր։ Այդ ժամանակ կազմակերպությունում ընդգրկված էր 17 երկիր։ Այժմ անդամների քանակն աճել է ավելի քան 10 անգամ։ Աշխարհում առաջին անգամ մաքսավորի միջազգային օրը տոնել են 1983 թվականին 30-րդ հոբելյանի ժամանակ։ Այսօր հունվարի 26-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 339 օր։